الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ndugu zangu katika imani ya Kiislamu leo hii usiku wa tarehe 17 wa mwezi wa Allah wa al-Muharram mfungo 4 wa mwaka 1447 Hijria sawa sawa na tarehe ya kinasara tarehe 11 ya mwezi wa saba 25 katika msikiti wetu huu Masjid Firdaus iliyopo katika viunga hivi vya kijiji katika nchi yetu hii ya Zanzibar. Lengo kuu na shabaha la makutano yetu katika muda huu kufahamishana, kuelekezana, kukumbushana kwa yale ambayo yanafungamana na dini yetu tukufu ya haki dini ya Kiislamu ni mnafahamu kwamba dini mbele ya Allah inayokubalika ni dini ya Kiislamu waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu na yeyote atakayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu halitokubaliwa hilo kutoka kwake وهو في الآخرة من الخاسرين نيه يمت أخيرا الله أتكون ميونغون وليكل خسارا إن الدين عند الله الإسلام حقيقة يدين مرذاوة بيلي الله يدين يك إسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً Leo hii nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza juu yenu neema zangu na nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ndio dini, dini maridhawa aliyoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa dini hii sisi tunakaa kwa ajili yake, tunanasihiana kwa ajili yake, tunaambizana kwa ajili yake, sababu dini yetu hii imejengwa katika msingi wa nasaha, ad-dinu nasiha. Qulna liman qala lillah wa likitabihi ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم dini ni kunasihika kwa ajili ya Allah watu kupeana nasaha kunasihika kwa ajili ya mtume sallallahu alayhi wasallama kunasihika kwa ajili ya kitabu chake kunasihika kwa ajili ya viongozi wa waislamu na watu wa kawaida na sisi katika maudhui ambayo tumepewa na uongozi kubainisha usulu manhaj ahli sunnati wal jamaa manhaji salaf misingi ya manhaji tunayoitangaza tunayowakumbusha waislamu juu yake manhaju salaf manhaju salafi ni mfumo wa wema waliotangulia masahaba na matabiina na atba'u tabi'ina na aimmatul huda ni wale wote ambao watapita katika njia ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akapita katika njia ya masahaba watukufu as-sahabatul akarim radiyallahu anhum akapita katika njia ya at-tabi'ina wanafunzi wema wazuri waaminifu wa masahaba wengi kina Muhammad bin Sirin kina Alqama ibn Waqqas al-Laythi kina Abu Salih as-Samman na wengine wengi akapita katika njia ya wema waliokuja baada ya hao a'immatul huda kina al-Imam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit الكوفي رحمه الله أكبت كتكنجية يكن الإمام مالك ابن أنس الأصبحي اليماني ثم المدني إمام مالك ابن أنس أكبت كتكنجية يكن الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الإمام الشافعي rahimahullahu ta'ala akapita katika njia ya al-Imamu Ahmad ibn Hanbal al-Dhuhli al-Marwazi al-Baghdadi Imam Ahmad rahimahullah na waliokuja baada yao kina Abdul Ghani al-Maqdisi kina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani kina Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim al kina mashekhe Abdul Hadi ibn Abdul Hadi kadhalika kapita mpaka wakapita wakafika kwenye kipindi cha maimamu wetu kina Muhammad bin Abdul Wahhab na wanafunzi wake na watoto wake na wajukuu wake mpaka zama hizi za kinam Ibrahim Ali Sheikh kadhalika Abdurrahman Nasir Saadi kadhalika العلامة عبد العزيز بن باز كذلك العلامة الفهامة فقيه العصري محمد بن صالح العثيمين محدث العصري أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني مقبل بن هادي الوادعي ربيع بن هادي عمير المدخلي رحمة الله على الجميع هوا ومبيتك kwenye hii njia ambayo sisi kuanzia masahaba na matabi'in atba'u tabi'in a'immatul huda eh, hao mliowasikia baadhi yao na wengine ambao kwamba hatukuwataja manhaji hii ina misingi yake na ina usuli na usuli zake misingi yake haitoki sehemu baki bali inatoka katika Qur'ani na sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam ametanguliza Sheikh hafidhahullahu ta'ala ya kwamba huenda ukawa unasikia kuhusu hawa lakini kupitia midomo ya wasiokuwa wahusika hebu tusikie wenyewe wanasemaje wale wanaolingania kunako da'wa hii wanalingania nini wanataka kitu gani ni kweli kwamba ni pote jipya limeanzishwa ni kundi jipya ni kweli haya maneno yasemwayo kwamba hawa watu wametumwa lengo lao kuja kuwafarikisha watu nyuma yao kuna mikono inawasukuma al-ayadi al mikono imejificha inawasukuma nendeni nendeni nendeni mkafarikishe waislamu nendeni wametumwa hawa na waingereza wametumwa hawa na wamarekani hawa wametumwa na maadui wa Allah ni kweli haya yasemwayo dhidi ya da'wa hii ndugu zangu katika imani haya maneno yako watu wanayasikia watu wanayasema binafsi kijana mmoja alinijia akaja kuniomba radhi kwa kosa ambalo sijui amenikosea nini nilivyomhoji sana kwamba kwa nini unaniomba radhi na kusamehe Kanaambia nilikuwa naambiwa kwamba nyinyi ni watu mmetumwa kuwafarikisha watu, mmetumwa na Wamarekani. Jana amenifuata mimi binafsi. Kwa hoja gani? Kwa hoja kwamba yule shekhe fulani unamfahamu eh, unajua anafanya kazi gani? Ana kibanda cha kuuza nyanya? Hana. Ana kibanda cha kuuza vocha? Hana. Mbona akaa kwenye gorofa? wewe hujawahi ukakaa ukajiuliza mbona anamiliki kijigari hawa ni wale wanaotumwa na Marekani kuja kufarikisha watu hawa zamani ilikuwa limekodi kwenye kijigorofa sina gorofa limekodi kwenye kijigorofa kijigorofa tu mchwara mchwara lakini pia watu wamechukua kwamba naona anapata wapi pesa ya pango huyo ana kazi huyo ana kazi ana basi ana kazi ana basi hawa ndio wale niliokuambia almuhim kijana akaja kuniomba radhi nikamwambia nitakusamehe kwa sharti nani aliyekutupia hayo mambo nani aliyekutia hizo kasumba wewe nitakusamehe kwa sharti hili nani walifanya hivi akamtaja mmoja katika maduati ambaye mimi namfahamu na yeye ananifahamu dai wa kihizbi nikamsamehe yule kijana na nikamsamehe yule aliyemwambia hayo maneno kadhalika almuhimu haya maneno yapo mimi nimethibitisha nimefitisha nimeambiwa na mtu huyu kijana yuko hai na huyo anayesema pia yuko hai kwa maana ni maneno yako sasa sisi si kweli haya yasemwayo dhidi yetu kwa da'wa salafia ni da'wa yenye misingi ambayo tutataja baadhi yake katika usiku wetu huu biidhnillah lakini mwelewa kwamba da'wa salafia ni da'wa ya mtume Muhammad alayhi salatu wasalam da'wa hii ni da'wa ya masahaba wake watukufu da'wa hii ni da'wa ya wanafunzi wa masahaba at-tabi'in atba'u tabi'in mpaka hawa maimamu niliowataja wa karibuni hii ndiyo da'wa yao kwa maana itikadi yao mashekhe zetu hawa walioishi nasi kwenye karne hii karne hii ya 15 hijria maanake ni mwaka 1447 karne hii mashehe zetu wanapochukua ndiko kule kule walipochukua aimmatul huda ndiko kule kule walipochukua atabiina na atba'u tabi'in wamechukua kutoka kwa masahaba masahaba kutoka kwa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam na ukielewa misingi ya hii utaelewa usadikisho wa haya tuyasemayo sisi katika misingi yetu mikuu tuliyokuwa nayo kwenye daawa yetu msingi mkuu wa kwanza arrujuu ila alquran alazim wa sunnati nabawiyyah sahiha وفهمهما على النهج الذي كان عليه سلف الصالح huu ni msingi mkuu wa mwanzo kwetu sisi kwamba msingi wa da'wa yetu tunarejea kwenye Qur'ani tukufu tunarejea kwenye sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi zake zile ambazo zimeswihi na, na tukirejea kwenye vyanzo viwili hivyo alquran wa sunna tunavifahamu vyanzo hivyo sio kwa ufahamu wetu sisi kwa sababu fahamu za watu zimetofautiana kama ilivyo kwamba annasu maadin watu ni mithili ya madini kuna ya ghali sana kuna ya ghali ya wastani kuna ya ghali ya kawaida kuna kuwa na thamani annasu maadin watu ni madini haya amesema mtume sallallahu alaihi wasallam vivyo hivyo fuhumu zao na uelewa wao pia umetofautiana kwa kuwa ni riziki kutoka kwa Allah Allah hugawa anavyotaka kwa maana lau lingeegemezwa kwetu jambo la kuifahamu Qur'ani jambo la kuifahamu sunna kwa uelewa wetu na ufahamu wetu hatufiki huyu atafahamu hili kwa uelewa wake yeye na yule atalifahamu hili kwa uelewa wake yeye na mwingine ana ufahamu wake tayari tumetofautiana kwenye aya tayari tunatofautiana kwenye hadithi moja sahihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam manake huyu ameielewa kivyake yule ameelewa kwa mujibu wa akili yake yule ameielewa kwa mujibu wa upeo wake na lau kama jambo lingelikuwa limeegemezwa katika sura hii basi ile i'tisamu aliyoitaka Allah kwa sisi haiwi Allah asemetambia kwenye Qur'ani atasimu wa atasimu wa itisamu ile na mshikamano aliyoutaka Allah kwetu sisi hauwezi ukapatikana abadan kwa nini tumetofautiana katika fuhumu tumetofautiana katika kuyaelewa mambo sasa tukitofautiana na kwamba kila mmoja aelewe kwa anavyojua yeye ule umoja anaotaka Allah hauwezi ukapatikana lile katazo ambalo ametukataza Allah wala takunu minal mushrikina minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun hili ndilo ambalo kama tutaishi nalo katazo tutaishi kwenye makatazo hatutoishi kwenye maamrisho amrisho shikamaneni wahtasimu shikamaneni bihablillahi jami'an wala tafarraqu katika hadithi aliyotaja Imam Muslim rahimahullah anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah subhanahu wa ta'ala anapenda kutoka kwetu mambo matatu na anachukia kutoka kwetu mambo matatu inna allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha allah anaridhia kutoka kwenu nyinyi waislamu mambo matatu ويكره لكم ثلاثا انا تشكيا مambo matatu يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من ولاه الله امرا انا رضيا كتوكوتو هاي مambo matatu haya يرضى لكم ان تعبدوه انا رضيا كتوكوتو نيي واسلاموا mumwabudu yeye peke yake wala tushiriku bihi shay'a na wala msimshirikishe yeye na kitu chochote kwa maana anaridhia kwenu tauhid tauhid kumpwekesha Allah katika ibada kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika rububiyya kumpwekesha yeye subhanahu wa ta'ala katika al-asma'i was-sifat kumpokesha kwenye ibada ni tauhid al-uluhiyya anaridhia kutoka kwenu mumpokeshe mumpokeshe kwenye kumwabudu mumpwekeshe kwenye kuitakidi kwamba matendo yote ayatendayo hana wa kushirikiana naye ameumba peke yake anaruzuku peke yake anahuisha peke yake anafisha peke yake anampa huyu anamnyima yule anamvalisha yule anamvua yule haya yote amepoteka nayo subhanahu wa ta'ala yeye ndiye muumba yeye ndiye mmiliki yeye ndiye mwendeshaji amepwekeka katika hili hii ni tauhidu rububia kumpwekesha kwenye majina na sifa zake Allah anaridhia kwenu tauhid wa an la pili ambalo anaridhia kutoka kwenu mshikamane kwa pamoja kwenye kamba yake wala msifarakane Allah anataka i'tisam mshikamano umoja wetu sisi waislamu sasa litatimiaje hili wakati kila mtu ana uelewa wake ana ufahamu wake ndipo pale da'wa salafia haikuishiria tu kusema kwamba turejee kwenye Qur'ani turejee kwenye sunna basi ukawa kuna ulazima wa kupatikana kidhibiti kwa sababu kama kurejea kwenye Qur'ani wangapi hawarejea kwenye Qur'ani wote wanarejea kwenye Qur'ani hata watu wa batil wanarejea kwenye Qur'ani kama kurejea kwenye sunna hata watu wa batil wanarejea kwenye sunna lakini je wanarejea kwenye Qur'ani kwa uelewa wa nani wanarejea kwenye sunna kwa ufahamu wa nani tutoe mfano tu ili uelewe ninayoyasema ndugu zetu waislamu ambao ukifika mwezi wa mfungo sita Rabiul Awwal wanakuwa baadhi yao na ibada kwa uelewa wao ya kusherehekea mazazi ya mtukufu mtume Muhammad alayhi salatu wasallam wanakuwa na hadhara zao hadhara za maulid wakakusanyika kasoma milango milango kadhaa kuna mlango wanasimama wakisema marhaba ya rasulullah karibu ewe mtume wa Allah wakiimba kasida mbalimbali ikiwemo bi rasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi salaku nahja nabawi li rasulillahi wal badawi wakiimba alaba alawi shifa kullu kurba tanjali وبكم يا أهل الولاية كل حاجة تنقضي وكيما بردة يا بصيري ya akram alkhalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduth alhadith alamami na nyinginezo katika alqasaid ewe mbora wa ulimwengu nina nani nini mwingine ambaye nitamkimbilia kinyume cha wewe pale linapotokewa na majanga makubwa mazito nani ya kumkimbilia zaidi yako mimi hawa wanayosema kwenye murid waislamu wanamkimbilia Allah ndugu zetu hao wanasema wanamkimbilia mtume Muhammad alayhi salatu wasallam mtume Muhammad ambaye amebashiriwa kifo na Allah kwenye Qur'an innaka mayyit wa innahum mayitun amebashiriwa kifo na Allah wewe ni mfu mtarajiwa utakufa wewe Muhammad itachukuliwa roho yako tukufu na hawa nao kadhalika watakufa na ameshakufa alayhi salatu wasallam na aliswaliwa alayhi salatu wasallam na alizikwa alayhi salatu wasalam na alimiminiwa mchanga kwenye kaburi lake alayhi salatu wassalam kafa alayhi salatu wasalam Allah anamwambia wama ja'alna libashari min qablika alkhulda hatujawahipo kumjaalia yeyote katika walimwengu kabla yako ya kwamba atakuwa na hali ya kuishi milele halijawahipo hili kutoka kwetu kwa binadamu yote afa imita hivi ikitokea Muhammad umekufa watakuwaje hai makafiri wa Makka kwa Allah anamthibitishia kifo kwamba unacho Muhammad kifo wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume wameshapita kabla yake mitume wengi afa imata hivi ikitokea Muhammad amekufa au kutila au ameuawa kwenye mapambano inqalabtum ala aqabikum mtarejea nyuma kwa visigino vyenu mtaacha dini nyinyi akina Abubakar na Umar ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين na yeyote atakayerudi nyuma kwa visigino vyake akaritadi akaacha dini ya Uislamu hatomdhuru Allah kwa chochote ataidhuru nafsi yake haya yote yanamaanisha kwamba Muhammad ni bashar alayhi salatu wassalam ya'tarihi ma ya'tari al-bashar anapatwa na yale ambayo mwanadamu mwingine yeyote bashar ndio amezaliwa kama walivyozaliwa amenyonya kama walivyonyonya alipatwa na hali za umakuzi alianza alitambaa mara anaanza anadema dema mara kadha mpaka anakuwa alayhi salatu wasalam bashar kinyume na wanaposema bashar la kalbashar wa nuran ghayra al-afkar ni mtu lakini sio kama mtu vipi sasa mtu lakini sio kama mtu eh kama nani bashar anacheka kama wanavyocheka watu anakasirika kama wanavyokasirika watu anatabasamu mithili ya watu analia kama wanavyolia watu alayhi salatu wasalam kwa wanasimama kumbe marhaba ya rasul rasulullah wanafanya hadhara na wanaitakidi kwamba anahudhuria mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anatoka kwenye kaburi lake anahudhuria kwenye hadhara zao za maulid wakiulizwa hujja na dalili juu ya haya kufaa kwake wanarejea kwenye Qur'ani wanarejea kwenye Qur'ani wanasema Allah anasema kwenye Qur'an qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un sema Muhammad waambie watu bifadlillahi kwa fadla za Allah wa bi rahmatihi na kwa rahma zake فبذلك بس وحيله أو فبذلك وهو وسمى رحمة باليتابع ني الرحمة المهداء الرحمة المهداء رسول الله قل بفضل الله سمى كفضل الله وبرحمته نقوى رحمياك أمال انتم محمد فأشهدك برحمة هي إلي يتابع كتك هي يونس من رحمة إلي يتابع كتك الأنبياء wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin tukukutuma wewe illa ni rahma kwa walimwengu falidhalika bas kwa huruma hiyo ya Allah ambaye ni mtume Muhammadi falyafrahu watu wafurahi kwa tunafurahi juu ya mazazi ya mtume Muhammad alayhi salatu wasallam kufurahi huku ni bora kuliko yale wanaoyakusanya watu katika hutama dunia amerejea kwenye Qur'ani anathibitisha usahihi na uhaki wa hadhara yake anayoifanya katika hali ya kuadhimisha mazazi ya mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam amerejea kwenye Qur'ani lakini amerejea kwenye Qur'ani kwa uelewa upi kwa uelewa na kwa ufahamu wa nani je tunaruhusiwa turejee tuelewe kwa fahamu zetu sisi la kwa lazima kipatikane kigezo na kidhibiti dawa yetu katika misingi yake mama inatutaka turejee kwenye Qur'ani turejee kwenye sunna na tuzielewe mbili hizi kwa uelewa na ufahamu wa wema waliotangulia sisi hatuna wema watukufu watakaowashinda masahaba nani mwislam gani hapa anasema kwamba sahaba si mwema wangu aliyenitangulia hakuna muislamu anatokea asema haya maneno hakuna kwamba amewakataa masahaba isipokuwa mashia shia kusema kwamba hawataki masahaba halali yake kwa sababu asli na msingi wa dini yake ni kuwakufurisha masahaba na haya ndio wamefanya